56. pitanje Šta nam šeh može reći za islamsku zajednicu i saradnju sa njom? Da li je dozvoljena saradnja sa islamskom zajednicom? Bismillahirrahmanirrahim. Islamska zajednica ima njihov mahana, ima njihov vrlina. Islamska zajednica, ja sam rekao, koji čito moj članak u Saf, da nima islamska zajednica u doba ne znam, dobar rat ili prije rat, ne znam, hoće biti islama u Bosni i nije. Čuvari su islama. A dok sam bio u Bosni, imam sa njima dosta saradnje. Ljudi su nas privatli. Uh, e, naše mesiđe bio odobrenje islamske zajednice, rekao sam ovo prošli dars. Pa mora imati neki saradnje. I Ukrajina tamo, Tuzla, u Travnik, razumijete, imamo saradnje sa muftija tamo i u, kad smo u viru obočenja, imam ja saradnija sa Efendić, Efendi Zavidović, u Maglaj, tamo glavni imam isto Kruško Efendi, imao sa njima, nismo, nismo, nismo imali sa njima balaje. Čak dolazi imam i kod nas, mi zovimo na, na, na poziv i sjedio sa nama lijepu, lijepi smo bili sa njima, nismo bili sa njima u balaju, kako neke braća učini sad. Pa ja oporučim braća, nek ima lijepa saradnja sa njima, i, i njehovo slabost, lijepo savjetuju ti ljudi. Jel? Vi znate, vi ste strani ljudi, sa njima polako, učiti njima polako, jer oni su nas najbolji od toga. Da vas Allah pomogni i da buditi, molim Allah za vraća, da budi izvor za hajra, ni izvor za neki razor ili problema među muslimanima. Amin. Jel.